كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار Əziz qardaşlarım, hər şeydən öncə sizə Allahdan qorxmağı və səbirli olmağı tövsiyə edirəm. Allah subhanətə alə Zümər surəsinin 10-cu ayəsində buyurur, Yə ibadiyyəl-ləzina əmənu ittaqu rabbəkum للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة وأرض الله واسعة إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب Ey mənim iman gətirən qullarım, Rəbbinizdən qorxun. Bu dünyada yaxşılıq edənləri yaxşılıq gözləyir. Allahın yaratdığı yer üzü genişdir. Yalnız səbr edənlərə mükafatları sayısız hesabsız veriləcəkdir. Allah subhanət hələ ayənin əvvəlində möminlərə müraciət edir ki, Allahdan qorxun. Və sonda da buyurur ki, səbirli olanlara onların mükafatları sayısız hesabsız veriləcəkdir. Təqva ilə səbir bir-birindən bağlı olan əməllərdir. Təqvası olan şəxsin səbri olar. Səbrin mükafatını Allah subhanətə alə sayısız hesabsız verəcəkdir. Həqiqətən səbrin mükafatı sayısız və hesabsızdır. Odur ki, səbr çox böyük əxlaqi keyfiyyətdir. Biz bu əxlaqa malik olan, biz bu əxlaqa malik olan şəxs hər bir zaman, bu əxlaqa malik olan şəxs hər bir zaman zəfər qazanar. Səbr zülmət qaranlıqda öz sahibi üçün nur saçan bir işıqdır. O işıq ki, onun sahəyə sahəsində, onun sahibi öz mənzilinə çatır. Əlbəttə ki, müminin mənzili də son çatacağı yer də cənnətdir. Deməli, səbir cənnətin yoluna işıq salan bir, nur salan bir işıqdır. Kim cənnətə gedib çatmaq istəyirsə, bu işığa malik olmalıdır. Demək, səbir hər bir müsəlmanın dinində və dünyasında möhtəc olduğu əxlaqi bir keyfiyyətdir. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm səbir barəsində demişdir, Əs-sabru qiyyəun, səbir bir işıqdır. Baxın, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm də bu cür buyurur, səbir bir işıqdır. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm səbir bir nurdur demir. Necə ki, eyni hədisdə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm buyurur ki, namaz nurdur. Ancaq səbir barəsində buyurur ki, səbir bir işıqdır. Çünki insan işıqda hərəkət edə bilir. İşıqda hərəkət edə bilir. Yəni, səbrili olan insan hərəkət edə bilir dində. Cənnətə gedən yolda hərəkət edə bilir. Həmçinin Allah subhanətə alə Quran-ı kərimdə də işıqla nuru bir-birindən fərqləndirir. Allah subhanətə alə Quran-ı kərimdə buyurur, günəşli işıqlı, ayı nurlu edən illərin sayını və hesabı biləsiniz deyə ona mənzillər müəyyən edən odur. Allah subhanətə alə buyurur, günəşi işıqlı etdi və hamımız da bilirik ki, günəşin işığı sayəsində biz gündüzlər hərəkət edirik. Gün ayın nuru sayəsində isə gecələr hərəkət edə bilmirik. Deməli, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm səbri işıq adlandırdı. Səbrin sayəsində də insanlar dinlərində hərəkət edib cənnətə qazana bilirlər. Əziz qardaşlarım, insan heç vaxt səbirsiz keçinə bilməz. Yəni, insana hər bir halında səbirli olması gərəkdir. Həm firavanlıq halında, həm də müsibət gəldiyi bir anda, çətin anlarında. Elə fikirləşməyin ki, insan yalnız çətin anlarında səbir etməlidir. Əksinə, insan elə əsl səbri firavanlıq anında etməlidir. İnsanın başına müsibət gəldikdə istər-istəməz buna səbr edir. Ancaq ona Allah subhanətələ nimətlər verdikdə ona səbr etmək biraz çətinləşir. Ona görə də görürsən ki, Allah subhanətələ insanların əksəriyyətinə var dövlət verdikdə yollarını azırlar. Bu var dövlətə görə səbr edə bilmirlər. Abdurrahman İbn Avf radiyallahu anh demişdir, Biz çətinliklərə, çətinliklərlə sınağa çəkildik və ona səbr etdik. Amma firavanlıqla, gözəl firavanlıqla sınağa çəkildik, ona isə səbr edə bilmədik. Görürsünüz qardaşlar, həmçinin Allah subhanətələ Quran kəndə buyurur, Yə eyyuhəllədinə əmənu, lə tulhikum ənvalukum və lə əvlədukum an zikrilləh, və mən yəfəl zəlikə fəuləikə humul xasirun. Ey iman gətirənlər, nə mallarınız, nə də evladlarınız sizi Allahın zikrindən yayındırmasın. Bunu edənlər ziyana uğrayanlardır. Demək, insanı Allahın zikrindən yayındıran onun mal dövlətidir, evlad uşağıdır. Əziz qardaşlarım, səbir gözəl əxlaqdır. Kim bu əxlaqa malik olarsa, böyük bir neymətə yetişmiş olar. Ona görə də bu böyük neyməti əldə etmək üçün hər birimiz özümüzü səbirli olmağa çalışdırmalıyıq, alışdırmalıyıq, çalışmalıyıq ki, özümüzü səbirli aparaq. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm hədislərindən birində buyurur, وَمَنْ يَتَصَبَّ يُسَبِّرْهُ اللّٰهِ وَمَا اُعْتِيَ أَحَدٌ عَطَاءً خَيْرًا وَأَوْسَعَ مِنَ الصَّبْرِ Səbir etməyə çalışan kimsəni Allah səbirli olmağa müvəffəq edər. Heç kəsə səbirdən daha xeyirli və daha böyük neymət verilməmişdir. Kim səbirli olmağa çalışarsa, Allah subhanət hələ ona o səbirli olmağa müvəffəq edər. Siz sadəcə çalışın ki, səbirli olasınız. Allah subhanət hələ sizə onu müvəffəq edəcəkdir. Həmçin hədisdə buyurur ki, heç bir kəsə səbirdən daha xeyirli və daha böyük neymət verilməmişdir. Demək ki, insana verilən neymətlərdən ən böyüyü də səbirdir. Səbir barəsində İbn-i Qeym Rahimahullah gözəl bir söz söyləmişdir. O buyurur ki, səbr möminin bağlanmış olduğu bir mıxçasıdır. Yəni, sanki mömin mıxçaya bağlanıb, o mıxçası da onun səbirdir. Ondan yaxa qurtara bilmir. Gəzir, dolanır, sonra yenə ona tərəf qayıdır. O öz imanını yalnız o təmələ sökəmişdir, səbrə. Səbirli olmayanın imanı yoxdur. Olsa da belə azdır və son dərəcə zəifdir. Subhanallah. Belə bir iman sahibi Allaha şübhə ilə ibadət edər. Əgər ona bir xeyir çatsa, onunla rahatlıq tapar. Yox, əgər başına bir iş gəlsə, üz döndərib küfrə qayıdar. O adam dünyanı da itirər, axirətini də gerçək zərər də bax elə budur. Görürsünüz qardaşlar, əgər səbirsiz olarsa, başına müsibət gəldikdə səbirsiz olarsa, dünyasını da itirər, axirətini də itirər. İndi isə gəlin, səbrin və səbr edənlərin Quran və e, sünnədə varid olan fəzilətləri barəsində söhbət açaq. Səbr barəsində Quran-ı kərimdə 90-a yaxın, 90-dan çox ayələrdə səbr barəsində zikr olunur. Allah subhanətə alə bu ayələrdə səbr edənlərə nələr vəd etmişdir, onu xatırladır. Bu ayələrdən bir neçəsini oxuyaq. Allah subhanətə alə buyurur, وَلَنَجْزِيَنَّ الَّذِينَ صَبَرُوا اَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ Səbirli olanlara etdikləri yaxşı əməllərə görə mükafatını verəcək. Başqa bir ayədə Allah Subhanahu taala buyurur ki: "İnnemâ yuvaffas-sabirûne ecrahum bighayri hisab." Yalnız səbr edənlərə mükafatlarını saysız hesabsız verəcək. Saysız hesabsız. İbn Qudamə rahimehullah bu ayənin şərhində buyurur ki: İnsanı Allah'a yaxınlaşdıran Allahın əmrlərindən elə bir hər birinin Allah subhanət hələ mükafatının miqdarını qeyd etmişdir. Yəni, tutaq ki, namaz qılsan, bu qədər savab qazanacaqsan. Məscid diksən, cənnətdə sənin üçün ev olacaq. Filan zikri edəsən, bu qədər savab qazanırsan. Filan əməl etsən, bu qədər savab qazanırsan. Lakin səbrin mükafatının miqdarını Allah subhanət hələ deməyib. Onun miqdarını buyurur ki, sayısız hesabsız verəcəkdir. Sayısız hesabsız. Bu da səbrin fəzilətinə dəlalət edir. Demək, səbrə görə verilən mükafat sayısız hesabsız olacaqdır. Buna görə də Allah subhanahu və teala bəndələrini sınağa çəkir. Sınağa çəkir ki, görsün görək hansı bəndəsi həqiqi səbr edəcəkdir. Bu demək deyir ki, Allah subhanahu teala insanın səbrli olub olmadığını bilmir. Əksinə Allah subhanahu teala insanın nə dərəcədə səbirli olduğunu bilir. Lakin buna baxmayaraq, həmin insanı sınağa çəkir ki, qoy həmin insanın özü, özünün nə dərəcədə səbirli olub olmadığına şahid olsun. Əgər səbirli olarsa, Allah subhanətələ onun mükafatını sayısız hesabsız verəcək. Yox, səbirsiz olarsa, nankörlük edərsə, Allah subhanətələ onu cəzalandıracaqdır. Allah subhanətələ sınaq barəsində Quran kəndə buyurur, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَنْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ Biz sizi bir az qorxu, bir az aclıq, bir az mal dövlət, insan və məhsul itkisi ilə sınayarıq. Səbr edənlərə müjdə ver. Allah subhanət hala insanları sınağa çəkəcək və sonra səbr edənlərə mükafat verəcəkdir. Bu ayədən görünür ki, Allah subhanət hala insanları sınağa çəkir və yalnız səbr edənlərin mükafatını verir. Əziz qardaşlarım, səbrin fəziləti barəsində Peyğəmbər s.ə.v demişdir: "Və mə u'ti ahadun ata'an khayran və awsa min as-sabr." Heç kəsə səbirdən daha xeyirli və daha böyük nemət verilməmişdir. Deməli, kimə səbr verilmişdirsə, ona ən böyük nemət verilmişdir. Yəni başqa bir hədisdə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur: "İnnallaha qala إذا ابتليت عبدي بحبيبتيه فصبر avvattuhu minhumel cennete yurid ayni. Uca Allah buyurur ki, əgər mən öz qulumu onun sevdiyi, ona sevimli olan iki şey ilə sınağa çəksəm, burada iki şey deyəndə gözü nəzərdə tur. Sınağa çəksəm və o buna səbr etsə, onun əvəzinə ona cənnəti bəxş edərəm. Onun əvəzinə cənnəti bəxş edərəm. Demək, yəni Allah subhanət hələ insanı sınağa çəkərsə gözü ilə, onun gözünü əldən alarsa, onun əvəzinə Allah subhanət hələ cənnəti verər. Əgər səbr edərsə, bu da səbrin mükafatıdır. Bu ayə və hədislər onu göstərir ki, Allah subhanət hələ insanları sınağa çəkir və səbrin, səbr edənlərin mükafatını bol-bol verir. Əziz qardaşlarım, indi isə səbrin növləri barəsində danışaq səbrin aid olduğu əməllərdən aslı olaraq üç növü vardır. Aid olduğu əməllərdən aslı olaraq. Çünki səbir müxtəlif qismlərə bölünür. Burada aid olduğu əməllərdən aslı olaraq üç növü vardır. Birinci, Allahın əmrlərini yerinə yetirməkdə, yəni Allaha ibadət etməkdə, ona itaət etməkdə səbr etmək. Ən başlıcası da budur. Allaha ibadət etməkdə səbr etmək. Allah subhanət hələ buyurur, وَأْمُرْ əhləkə bis-salati وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا Ailənə namaz qılmağı əmr et, özün də onu səbirlə yerinə yetir. İkincisi, qadağalardan çəkinməkdə, dinə, muxa dinə müxalif olan əməllərdən çəkinməkdə, yəni haramlardan uzaqlaşmaqda səbr etmək. Üçüncüsü isə insanın başına gələn qəza və qədərə səbr etməkdir. İnsanın başına gələn qəza və qədərə səbr etmək. İbn Qeym rahmanullah deyir ki, Şeyx İslam İbn Teymiyyə daim bu əsas, üç əsas barəsində danışar, söhbət əsarına belə deyərdi. Ey evladım, Allahın əmr etdiklərini yerinə yetir, qadağan etdiklərindən çəkin və qədərinə yazılmış olanlara da səbr et. Bir zaman Loğman əleyhissalam da öz oğluna bunları nəsiyyət etmişdir. Loğman əleyhissalam nəsiyyət etmişdir ki, oğlum, namaz qıl, yaxşı işlər gör görməyi əmr et, pis işləri qadağan et, başına gələn çətinliklərə səbr et. Həqiqətən bu əzm tələb edən əməllərdəndir. Əzm tələb edən əməllərdəndir. Səbrin bu üç növündən hansı daha mükəmməl, daha və əfzəldir? Yəni, əmrlərini yerinə yetirməkdə səbr etmək, haramlardan çəkinməkdə səbirli olmaq, yoxsa insanın başına qəza qədər gələndə Buna səbr etmək. Bu üçündən hansı daha əfzəldir sizcə? Səbr. Əlbəttə ki, əmrlərini yerinə yetirə, yetirib, qadağalardan çəkinməkdə səbr etmək, qəzab qədərə səbr etməkdən daha əfzəldir. Çünki qəzab qədərə yaxşı insanda, pis insanda, mümin də, kafir də səbr edir. Artıq onun başına bu müsibət gəlib, səbirdən başqa, başqa çıxış yolu yoxdur. Hər kəs istə-istəməz qəza və qədər mütləq səbr etməlidir. Amma əmrləri yerinə yetirib, qadağalardan çəkinməkdə səbr etmək yalnız Peyğəmbərlərə tabi olanların səbridir. Yalnız Peyğəmbərlərə tabi olanların səbridir. Odur ki, hər bir səbr öz yerinə görə daha əfzəldir. Məsələn, harama yerində səbr etmək daha əfzəldir. Əmrlərə yerində səbr etmək daha əfzəldir. Yaxşı, Bəs bu ikisindən Allahın əmrlərini yerinə yetirməkdə səbr etmək, qadağalarından çəkinməkdə səbr etmək. Bu ikisindən Allaha daha sevimli səbr hansıdır? Qadağalardan çəkinmək, səbr etmək. Burada alimlər ixtilaf edirlər, qardaşlar. Necə ki, siz ixtilaf edirsiniz, alimlər də burada ixtilaf etmişlər. Hansı daha əfzəldir? İbn-i Qeym öz kitabında, Üddət-i Sabirin kitabında bu ixtilafları qeyd edir. Lakin özü isə başqa görün hansı fikri dəstəkləyir. Bir qrup alimlər buyurur ki, dinə müxalif olan əməllərdən çəkinməkdə, yəni haramlardan çəkinməkdə səbr etmək daha əfzəldir buyurur bir qrup alimlər. Və onların müxtəlif dəlilləri var. Bu dəlillərdən birini qeyd edəcəm. Onlar buyururlar ki, insanın harama sövq edən dörd çağırışçısı var. Dörd şey insanı harama çəkir. Birincisi, onun nəfsi, sonra şeytanı, sonra şəhvəti istəkləri, sonra dünyası. Bu dördü insanı harama sürükləyir, harama çəkir və bu dördünə qarşı mübarizə aparmaq çox çətin olduğu üçün bunda səbr etmək daha əfzəldir burada. Bu Allaha daha sevimlidir. Lakin ikinci qrup alimlər buyururlar ki, Allahın əmrlərini yerinə yetirməkdə səbr etmək daha əfzəldir. İbn Qeym Rahmanullah da məhz bu rəyi dəstəkləyir. Və bunlar da öz dediklərini nəyə əsasən əsaslandırırlar, onları da qeyd edək. Birincisi, Allah subhanətə alə insanları nə üçün yaratmışdır? Allah subhanətə alə buyurur ki, وَمَنْ خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ Mən cinləri və insanları yalnız və yalnız mənə ibadət etsinlər deyə yarattım. Deməli, Allah subhanətə alə insanlar bütün cinlər və insanları yaratmışdır ki, onun əmrinə itayət etsinlər, onun əmrini yerinə yetirsinlər, onu təkləşdirsinlər, yalnız ona təvəkkül etsinlər, yalnız ona ibadət etsinlər, yalnız ona itayət etsinlər. Deməli, Allah subhanətələ insanları və cinləri əmirləri yerinə yetirmək üçün yaratmışdır. Əmirləri yerinə yetirmək, əsas məqsəd belə budur. Əmirləri yerinə yetirmək. Odur ki, Allaha daha sevimli olan budur əmrləri yerinə yetirməkdə səbr etmək. Həmçinin buyururlar ki, bütün günahların əsası iki şeydir. Yəni, bütün günahlar iki şeylə bağlıdır. Ya haramları etmək günahdır, ya da ki, əmrlərə, əmrləri etməmək günah. Hər ikisi günah sayılır. İndi baxın, əgər insan bütün günahları etsə yer üzündə, nə ki günah var, ömrünün axırına kimi bu günahları etsə, və ömrünün axırında tövbə edərsə və vacib olan imandan zərrə qədər iman gətirərsə ömrünün axırında və bu iman üzərində də ölərsə, Allah subhanətə alə onu əbədi cəhənnəmdən xilas edər. Deməli, əmr olunmuş imandan zərrə qədərini yerinə yetirərsə, bütün günahları etsə də belə, o əbədi cəhənnəmdən tövbə etdikdən sonra əbədi cəhənnəmdən xilas olacaqdır. Deməli, bir xırda bir əmr yerinə yetirmək bütün günahları günahlardan Allah qatında daha üstündür. Həmsinin həmsinin Adəm Peyğəmbər Allah subhanətə alə Adəm Peyğəmbər haram şeyi etməyə qadağan etdi. Adəm Peyğəmbərin günahı nə oldu? Haramı etmək oldu. Harama əməl etmək. Və Allah subhanətə alə sonra ona tövbəni nəsib etdi. Tövbə etdi Və Allah subhanət hələ onu bağışladı. Haramı etdi, Allah subhanət hələ onu bağışladı. Şeytan isə Allahın əmrindən çıxdı. Əmrindən çıxdığına görə Allah subhanət hələ onu lənətə məruz qaldı. Və o cəhənnəm əlindən oldu əbədi olaraq. Deməli, Allahın əmri Allah üçün daha əfzəldir, daha sevimlidir. Odur ki, Allahın əmrlərini yerinə yetirməkdə səbr etmək Allaha daha sevimlidir. Həmçinin Allah subhanət hələ əmr etdiyi əməlləri sevir. Namazı, orucu, başqa ibadətlər, əmrləri sevir. Haramları isə sevmir. Və Allahın əmrləri Allah üçün daha sevimlidir. Odur ki, əmrləri yerinə yetirməkdə səbr etmək Allaha daha sevimlidir. Həmsinin əmrlərin hər hansı birini yerinə yetirdikdə Allah subhanətə alə buyurur ki, onun üçün 10 savab və ondan 700 savaba qədər daha çox savab yazılır. Demək, yəni Allah subhanətələ insanları əmrləri yerinə yetirməyə sövq edir. Qadağalarda isə belə deyil. Qadağaları kim edərsə bir günah yazılır. Bir günah yazılır ona. Çəkinərsə bir savab yazılır. Deməli, Allah qatına, Allaha daha sevimli əmrləri yerinə yetirməkdir. Həmsinin əmrləri insan layiqincə yerinə yetirərsə, istər-istəməz bu əmrlər onu o qadağalardan çəkindirəcəkdir. Çünki Allah Subhanahu taala Quran-Kərimdə buyurur: "İnnes-salate tenha anil fahşey vel munker." Həqiqətən namaz insanı pis və murdar əməllərdən çəkindirir. Əmrlər insanı haram şeylərdən istər-istəməz çəkindirəcəkdir. Deməli Allah qatında Allaha sevimli olan səbir Allahın əmrlərini yerinə yetirməkdə olan səbirdir. Bəzi insanlar var ki, Quranda Allahın əmrlərini yerinə yetir, namaz qıl. Deyir ki, qəlbim təmiz olsa kifayət edər. Nə günah görürəm, nə içki içirəm, nə zimə eləyirəm, filan şeyləri eləmirəm, günah işlər kiminsə sataşmıram, kiminsə ailəsinə sataşmıram, belə günah şeyləri sadalayır. Bunları eləmirəm, bu əsas budur, namaz qılmasam da olar. Elə deyil. Allahın əmrlərini yerinə yetirərsə, yetirməzsə insan, o günahlardan çəkinməyinin ona heç bir faydası olmayacaqdır. Heç bir. İnsan bütün günahlardan çəkinsə, necə günah var hamısından çəkinsə, lakin Allahın əmrinin birini iman gətirməzsə, Allah subhanətlər bu iman gətirin Allaha, Allaha iman gətirməzsə, o onun günahlardan çəkinməyə ona heç bir fayda verməyəcəkdir. Deməli, əsas məqsəd Allahın əmrlərini yerinə yetirməkdir. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm hədislərindən birində buyurur, İnsanlara elə bir zaman gələcəkdir ki, o zamanda dində səbr etmək yanar közü əldə tutmaq kimi çətin olacaqdır. Dində səbr etmək yanar közü əldə tutmaq kimi çətin olacaqdır. Qardaşlarım, biz hal-hazır ki devirdə həmin zamanda yaşayır. Dində səbr etmək bizim üçün çox çətindir. Amma bu çətinliyə baxmayaraq, biz Allahın əmrlərini yerinə yetiriksə, qadağalardan çəkiniriksə, bu bizim üçün böyük bir uğurdur bizim üçün böyük bir uğurdur. Vay o kəslərin halına ki, onlar səbr edə bilmirlər. Və bu səbəbdən də Allahın dinindən üz döndərirlər. Allahın əmrlərindən üz döndərirlər. Kimlərinsə sözünə görə, kimlərinsə onu qınamağına görə Allahın əmrlərindən uzaq olurlar. Vay onların hallarına. Onları şiddətli bir əzab gözləyir. Allah subhanət halda istəyirəm ki, Allah subhanət halə bizləri onun əmrlərini yerinə yetirməyə və qadağalarından çəkinməyə müvəffəq etsin və bu yolda bizi axıra qədər səbirli etsin. Əqulu qavli həzə və əstəğfirullah li və ləkum və lisəyil musliminə min kulli zəm və əstəğfiruhu və tubileyh innəhu əl-ğafurur rahim. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد Əziz qardaşlarım, səbrin bir növü barəsində də danışaq. Səbrin yerindən asılı olaraq iki növü vardır. Yəni, səbr məkanı yerindən asılı olaraq. İndi izah edəndə başa düşəcəksiniz. İbn-i Qeym Rahimahullah buyurur ki, səbrin yerindən asılı olaraq iki növün vardır. Bədənin səbri, bədənlə səbir edirsən, bir də nəfsin səbri, nəfslə səbir edirsən, nəfsi səbir. Bunlar da hərəsi öz-özlüyündə iki qismə bölünür. Bədənin icbari səbri, yəni məcburən istər-istəməz ona səbir etməlidir. Məsələn, xəstəlik və ya kimsə vurdu səni, ağrıya dözürsən, diş ağrısı və ya yaradır. Bu cür şeylərə bədən səbr edir. Buna məcburdur səbr etməyə. Məcburdur buna səbr etməyə. Buna icbari səbr deyirlər bədənin, icbari səbri. İkinci isə bədənin ixtiyari səbridir. Yəni öz istəyinlə o səbri onu seçib ona səbr edirsən. O da öz bədənini və ağır bir yükü yükləməkdir. Məsələn, tutaq ki, ağır bir iş görürsən, öz istəyinlə gedib o işi görürsən, bədənini yorursan və ya gecə qalxıb gecə namazı qılırsan. Bədənin yorulur, ayaqların yorulur, Buna baxmayaraq özünü istəyinlə səbr edirsən, o bədənin, bədənin öz ixtiyarı ilə səbr edir ona. Peyğəmbər s.ə.v o qədər gecə namaz qılardı ki, dabanları saxlayardı onu. Bu da bədənin ixtiyarı səbridir. Həmsin nəfsin səbri də iki qismə bölünür. Nəfsin icbari səbri, buna misal, nəfs məsələn öz istəklərindən ayrıldıqda, ayrı düşdükdə istər-istəməz buna sərv eləməlidir. Məsələn, hər hansı bir insanın yaxını vəfat elədi, buna misal. Buna icbari səbir deyilir. Yəni, məcburdur buna səbir eləməyə. Buna icbari səbir deyilir. İkinci qismi isə nəfsin səbri, nəfsin ixtiyari səbri. Öz ixtiyari ilə nəfs səbr edir. Buna məsələn bir dənə misal çəkim, ixlaslı olmaq. Özünü ixlaslı olmağa Yəni etdiyin ibadəti kimin üçünsə riya üçün etməyə etmə, etməməyə çalışırsan. Şeytan sənə vəsvəsə edir ki, namazı kimin üçünsə qıl, namaz qılanda sən isə bunu ixlasla Allah üçün qılmağa, nəfsin səbr edir buna. Bu da nəfsin ixtiyarı səbridir. Nəfsin, nəfsin ixtiyarı səbri. İbn-i Qeyb Rəhməllah buyurur ki, insanlar bu iki səbirdə, nəfsin və bədənin ixtiyarı səbirlərində bu insanlara xas olan səbirdir, ixtiyarı səbir. Ancaq o bir iki səbirsə, nəfsin və bədənin icbari səbirləri onlarda həm insanlar, həm də heyvanlar müştərəkdirlər. Və İbn Qeym Rahmanlar buyurur ki, insanların əksəriyyətinin səbri, əksəriyyətinin səbri özlərinə məxsus olan növdə deyil, heyvanlarla ortaq olduqları növdə olurlar. Özlərinə məxsus olan növdə yox, heyvanlarla olduqla, ortaq olduqları növdə nəfs e, səbirdə səbir edirlər. Belə olan halda həmin insan səbirli sayıla bilər, lakin Allah qatında o səbir edənlərdən deyildir. Əsl səbir edən nəfsin ixtiyar və bədənin ixtiyarı səbirlərini səbir etməlidir. Allah subhanahu aleyhi istəyirəm ki, bizləri haqqı eşidib, ona əməl edənlərdən etsin. Allah bizləri sənin əmrlərini yerinə yetirir, qadağalarından, qadağalarından çəkinənlərdən et. Və bizləri bu əmri bunları yerinə yetirməkdə səbirli et və sonunda da bizləri Firdos cənnətinin sakinlərindən etsin.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 اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين وانصر عبادك الموحدين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على عموم نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون